جعله الله إلا هدوى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء دينه ويذهب عنكم رجل الشيطان وليغضب على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرحم فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda bisa ikonsa da kaddarawansa ya kawo mu a wannan rana a wannan gari mai albarka wato garin bula mun taru domin gabatar da wa'azi na musulunci muna roƙon allah maɗaukacin sarki da ya dafa mana ya taimaka mana kuma ya ɗora mu akan daidai dukkan wani abun da za mu faɗa muna roƙonsa maɗaukacin sarki ya sa mu faɗi daidai abun da kuma za mu kuskure a kansa muna roƙonsa ya tankwara harshenmu ya mai da mu akan daidai sannan kuma muna addu'a ga dukkan waɗanda suke sauraren mu na kusa da nesa kama daga kan shugabannin wannan gari ɗin, da iyayenmu mata wato da maza sannan ƙannenmu da yayyenmu da dukkan al'umma na musulmi muna musu fatan alkhairi Allah madawacin sarki ya sanya albarka cikin rayuwarmu baki ɗaya. Ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taso a garin makka ya samu al'ummar suna aikata wato waɗansu ayyuka wanda zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nitsu akan wayannan ayyuka din ba saboda kasancewan wannan lokaci lokaci ne na jahiliya sun kasance a sun sun ginu akan wato bautan gumaka da kuma shan giya da zinace-zinace da kuma kwace da dukkan wani aiki wanda ya kasance mummuna a wannan lokaci ana aikata shi sabida kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam tasowansa sai kasance ya sha bamban da ɗabi'unsu ya kasance mutumin kirki mutum mai amana mutum mai cika alkawari mai kyauta mai gaskiya a mai son mutane sa'annan kuma mai kyawawan halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukin sarki ya tsara rayuwansa tun farkon tasowansa bai kasance mai sabon Allah ba bai kasance mai bautan gumaka ba da sauran munanan ayyuka wanda ya. wato al'umman wannan lokaci da suka kasance wato suna aikatawa Allah madaukakin sarki ya kare shi shi yasa ya kasance mafi kyawun halaye na duk duniya baki daya Yahudawa da Nasarawa sun gama iya hasada da za su yi wajen kwakulo munanan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun gagara da wannan ne Allah madawakin sarki ya bawa wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabta a daidai lokacin da ya kai a bashi annabta ne Allah madaukin sarki ya bashi alqur'ani ya bashi sunna wanda zai shiryar da mutane da su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka dubi tsarin yanda rayuwar nasa take to an shirya shi ne a matsayin shi ma ya zo ya shiryar ya kasance malami mai karantar da mutane malami wanda idan yayi magana za a ji idan yayi hane za a hannu sannan kuma idan yayi umurni wato za a dauki wannan umurni din eh, a yaki da shi Allah madaukakin sarki ya sanya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bashi annabta manzon Allah bashi da kataus na ya faɗi sarran sai kasance baya faɗa sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wato ya umarce shi wato ta hanyar wahayi kenan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin alkur'ani mai girma shi ya kasance baya faɗin son ransa la yanṭiqu 'anil hawa bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun ذي بالعوى Allah madaukin sarki yake cewa wa ma yamtiqu anil hawa Allah baya faɗi wato baya furuci da son in huwa illa wahyun yuha idan ya bude baki yayi magana dai to an yi masa wahayi shi yasa wani lokaci za a zo masa da tambaya ko kuma a bijiro masa wani al'amari sai a ga yayi shiru bai tamka wannan al'amari din ba wato yana jiran menene Allah madaukin sarki zai faɗa masa ya faɗa a wannan wannan wato matsala din saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kariya ta wajen maganarsa sai ya zama maganarsa gaba ɗayansa wato daga wurin Allah madaukin sarki ne a ya zama alƙur'ani da za a kawo a yi masa wahayi da shi wanda za ce wannan ayat ne na cikin alkur'ani mai girma wahayi ne sannan kuma magana da zai faɗa wanda ba na alƙur'ani mai girma ba shi ma sai kasance wahayi to sai zama da alƙur'ani din da kuma rayuwansa na annabta gaba ɗaya sai zama wahayi ne na Allah subhanahu wa sai zama rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansa abun a ɗauka ne a ajiye shi saboda a rinka amfani da shi Allah madawakin sarki bayan ya kasantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furtawa sai da izinin Allah madawacin sarki sai ya haska zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haske irin na wahayi wannan wahayi din da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani ya haska zukatan sahabbansa masu girma waɗanda suka kasance suka taimake shi suka taimaki addinin musulunci har ya kasance ya zo zuwa gare mu yau sahabbai da suka fahimci yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake suka fahimci yadda addinin musulunci yake suka fahimci yadda Allah madaukakin sarki yake kawo sakonsa sai zama ba sa ƙari akan abun da aka umurce su da shi abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni anan suke tsayawa ba ba sa ƙarawa su masu bi ne ba masu ƙari ba su abun da aka faɗa musu shi suke yi sannan kuma abun da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa shi suke aikatawa saboda haka a lokacin rayuwa tana nan normal babu wani malami guda ɗaya duk duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zaka je ka dauki karatu wanda ya sha bamban da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai addinin musulunci zaka yi saboda haka lokacin iska mai daɗi tana kaɗawa a duniya iska mai sanyi wanda take shiga jikin mutane tana kaɗawa a wannan lokaci ne saboda me saboda zaka fito kofar gida zaka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zauna an jima zaka fito zai fito sai ka ganshi za ku gaisa da manzon Allah zaka ji sautin karatun alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannu ku yi musafaha da shi a wannan lokaci din saboda haka a lokacin lokacin ne aka samu wani karni ko kuma wani lokaci wanda ya fi kowanne lokaci tsada a duniya ba a taɓa samun wani lokaci mai tsada kamar wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi rayuwa da sahabbansa ba Allah madaukake sarki ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to da ya bashi alqur'ani sai ya faɗa masa menene makasudin a cikin suratu ibrahim ko kuma farkonta daga farko karanta mana aya guda biyu bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun kitabun anzalallahu ilayka litukhrijan بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله سكر الخير كتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك wato wannan alkur'ani din wani littafi ne wanda muka saukar zuwa gare ka me makasudin saukarwan shine litukhrijan nasa min adh domin ka fitar da mutane daga cikin duhu daga wani irin duhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sa a cikin shirka ya samu sa a cikin jahilci ya same su a cikin wani mummunan yanayi saboda haka ya fitar da su daga cikin wato duhu irin na kafirci da shirka zuwa ga haske irin na imani da kuma tauhidi ya fitar da su daga cikin duhu irin na jahilci zuwa ga haske irin na ilimi daga cikin duhu irin na bid'a zuwa ga haske irin na sunna saboda haka makasudi kenan Allah madawacin sarki yake cewa khurijan nasa min az domin ka fito da mutane daga cikin wato dufai ilan nuri zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijin ila siratil aziz hamid zuwa ga wannan hanya dodar wanda ya kasance hanya ita ce guda daya hanyar tauhidi wal ikhlas hanyar Allah madawakin sarki hanya wanda ya kasance guda ɗaya wanda idan ka kauce mata to ka kaɓata wanda ita ne idan ka bita kuma dodar za ta kai ka har gidan aljanna saboda haka Allah madawakin sarki ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haka ya kasance malami a mai wazi mai nasiha mai karantarwa wanda ya zo shi a daidai lokacin da yake karantarwa mutanen gidansu sun tsane shi mutanen anguwansu sun tsane shi baffanunsa suna faɗa da shi waɗansu daga cikin danginsa suna faɗa da shi mutanen gari duk sun an yi haya gaga duka ana ƙoƙarin fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda ya zo ya fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske saboda haka a wannan hali da aka dora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kai ne fa shine Allah madaukakin sarki ya sanya wannan addini din guda ɗaya ya sanya manzonta guda ɗaya sannan kuma Allah madaukin sarki ya kasance guda ɗaya wanda idan ka kauce guda ɗaya din ba za ka ji daɗi ba sannan kuma ba za ka samu bukata ba sannan kuma ba addinin musulunci kake yi ba da wannan ne shugabanni na suka umurce ni da magana akan mawdu'i da ya shafi at-tamassuki bi sunnatin nabawiyya wato riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko da sunna to Allah ya taimaka muna tare da manya-manyan malamai a nan wurin saboda haka wannan mawdu'i din an riga an san ya ji garbi na aka ɗauka aka ba amma insha Allah ina ganin idan dai na yi kuskure kuma ba za a bari na wuce ba za a kokarta wato a gyara ni idan aka ce wato sunna ana nufin wato fariqa hanya kenan hanya ce a lugha kenan idan ka ce a shari'a dai kuma ma nuqila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw iqraran an fi'li ya kasance abun da aka samo ne daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren maganganun da yayi a rayuwarsa ko kuma ayyukan da ya aikata a rayuwarsa ko kuma abun da aka aikata a gabansa ya tabbatar a lokacinsa ya tabbatar da cewa wannan abun addini ne wayannan su ne ake kira sunna abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa a kai yayi rayuwa da shi da sahabbansa a kai wannan shine ake kira sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sunna ya zama wajibi ne mutum ya bi sunna duk wani wanda zai zo ya ce zai bi qur'ani amma bai bi sunna ba to bai bi qur'anin ba ma dama qur'ani shine yazo da sunna saboda haka wannan magana ne akan wanda suke ce wanda ake cewa qur'aniyun su wai su in ba aya ba ne to ba su yi imani da komai ba saboda haka ba za su karbi kowane hadisi ba to in haka ne kuma ba su yi imani da alkur'anin ba saboda me ai sunnan ta zo a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma kama arsalna alaikum فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم Allah maraukin sarki yake cewa kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka turo a cikin ku manzo minkum daga gare ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukumul kitaba wal hikma yana sanar da ku alqur'ani da sunna yana sanar da ku abun da ya shafi alqur'ani mai girma da kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka nan Allah madaukin sarki ma ya fada huwa allazi ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah madaukakin sarki wannan alhikma malamai suka ce musamman ma malami wanda ya kasance babban malami na tafsiri Imamul Mufassirin yake cewa alhikma as-sunanu wal fiqhu fi din as-sunan sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ilimi na fahimta na addini wannan shine ake nufi da alhikma sabida haka dukkan wani abun da aka ce maka daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ne ba wai son ranka bane a ya zama wajibi ne dole sai ka shi sai dai idan ya kasance ya zo da mustahabbancin sa a wannan kenan manzon Allah sallallahu alaihi sallam a karkashin wannan na cewa akwai sunna a cikin alqur'ani mai girma yana cewa utitul qur'ana wa mithluhu ma'akum Allah madaukakin sarki ya bani ko kuma an bani alqur'ani da kuma wato misalinsa tare da shi wanda shine sunna wanda akwai abubuwan da zaka zo ka same su a cikin alqur'ani wanda su sun zo su ne a dunkule idan aka koro ma siyaki na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai warware maka dukkan wani abun da ya shiga maka duhu saboda ka ya zama wajibi wajibi ne riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi kansa an umurce shi da ya rike wato hanyar nan da aka bashi ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع ولا سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون نعم Allah madawacin sarki yake cewa sannan sai muka sanya ka ala shari'atin a bisa wani shari'a min al'amri na daga al'amari na addini haka malamai suka fassara wannan wuri fattabi a hasabi da haka tabi shi ka bi wannan hanya da aka baka wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kada ka bi wato son zuciyan waɗanda suka kasance ba sani ba saboda haka wajibi ne a bisa dukkan wani musulmi at-tamassuki bi sunna riko da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane iri in dai ka kasance musulmi bar na yi amfani da yare guda biyu zan yi amfani da yare na yan izala zan yi amfani da yare irin na yan tijjaniya saboda haka yan izala ya zama wajibi ne su suna kafa hujjan su ne da ayoyin alqur'ani mai girma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka su ma ‘yan tijjaniya wajibi ne a kansu, wajibi ne a kansu su bi sunnar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Dalilin da ya sa na ce maka wajibi ne, akwai shehin su da suke kira a al-sheikh wanda ya kasance hujjatul arifin a sheikh Ibrahim Inyar. Ya rubuta wani littafi da ake kiransa Raf'ul Malam amma rafa'a wa qababa iqtida bi sayyidil anam a cikin littafin fasalinsa na farko ya sa fi fittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi fi aqwalihi wa af'alihi ya saka wato fasali ne na bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen maganarsa da kuma aikinsa saboda haka dukkan wani mai bin shehu wannan hujja ne akan sa dole sa ya bi sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ma tukuna cikin littafin yake cewa wa ajma'a kafatal muslimina ala mashru'iyyati ittiba'i alkitabi was sunna ai musulmai gaba ɗaya ma sun yi istifaki akan shar'antar da bin sunnan manzo Allah bin alqur'ani da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abinda shehu yake nufi a nan wurin kar ka yi ƙari akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan kuma kar ka rage akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yake cewa wa wujubil amal bihi ma mu'akkidan ashadd ta'kid yake cewa ma akwai ma wajibin aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana karfafawa ma matukar karfafawa saboda haka ina malam Adamu Ismail ina malam Abubakar idan akwai yan tijjaniya a garin nan to ya zama wajibi ne su yi aiki inda suna bin tijjaniya fa ya zama wajibi ne su bi wannan ka'ida na Shehu Ibrahim Inna ya zama wajibi ne akan su su bi wannan ka'ida din inda sun kasance suna masa biyayya saboda haka kamar yadda shehu ya ya bada wannan wasici na cewa wajibi ne a bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da Allah zan yi tambaya maulidi sunna ce ko kuma bid'a ce to saboda haka daga yau yan tijjaniya ga nan magana daga wurin Sheikh Ibrahim Inyas na cewa babu fa babu wannan magana na cewa za a wato kaucewa sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ƙari akanta sa'annan kuma haka za a bi ta wannan ka'ida ne duk wani kuma wanda kuka ga ya zo shi yana maulidi a garin nan nan gaba to ku tabbatar ba mabi Sheikh Ibrahim Inyas bane wannan shine ka'ida kawai sannan kuma Sheikh ya gama magana a cikin littafin sa a Tafsiratul Anam fi anna al-ilm huwa al-imam yake cewa babu fa wani a yake cewa malamai da suke rarraba wato akwai bid'a hasana akwai bid'a sayi'a wannan magana fa bayi da tushe a cikin fage na ilimi fa sannan kuma bayi da tushe a cikin littafin Allah madaukakin sarki fa sannan kuma babu wani sunnar manzon Allah hadisin manzon Allah da ya zo da shi akan cewa wai za a raba sunna sunna wa hasana da kuma sunna sayya babu wannan a bid'a hasana da kuma bid'a sayya babu wannan saboda haka kenan zaka tsaya gunda shehu ya tsaya shehu ya tsaya mawkifin shehi a nan wurin shine zaka tsaya ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya mu mun san da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sa ba ai maulidi ba saboda haka kuma bara ku yi ba dan kuna bin shi sannan kuma babu maganan a salatul fati da aka girgiro daga baya sahabbai ba san ta ba saboda haka tunda ba a san ta ba ba za a yi ta yanzu ba sai mu dauko maganan kasa da nake cewa kullu ma la ta'abba ma yata'abbadu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yada' lil akhirin maqala yace dukkan wani ibada da wanda wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su aikata shi ba to kada ku kuskura ku aikata shi fa innal awwala lam yada lil akhirin maqala domin mutanen farko ba su bar wa mutanen ƙarshe wani magana ba dukkan wani magana an riga an gama shi a tan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu yanzu abin da zamu rinka yi shine zamu rinka daukowa ne kawai wato muna aiki da shi saboda haka wannan assignment ne ina gani duk wanda wani wanda kuka gani ya ya aikata wata bid'ar da ba sai ku tunatar da shi maganan sheik akan cewa ganan mawqifin sheik anan wurin Tun da wannan ba sunna bane yan tijjaniya Muhammad ah, wato Ahmad Tijjani bai taba yin maulidi ba sheik Ibrahim Inyas kuma gashi nan yazo ya ce ba a aikata wani aiki fa akan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ake bi sannan kuma sunnan yace babu wata sunna hasana babu sunna sun kullu bid'atin ba kullu bid'atin balala dukkan wata bid'a bata ce dukkan wata bid'a bata ce shi yasa Sheikh Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen a cikin littafinsa da ake cewa al-ibtida fi kamal shar'i wa khadar al-ibtida yake cewa dukkan wani wanda ya zo mana da wata bid'a to muna da wato wani takwabi wanda aka kera shi a makera na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ya kawo bidiyarsa za mu sa wannan takwabin sai mu gifce wannan bidiyar tasan wanda ita ce kullu bidiyatin balala wannan kullun kulliya ce babu makawa akan babu wanda za ka yi a kawo a ah, wancan kaza ne wancan kaza ne wancan kaza kai akwai malamai da suka ce karkasa ma bidi'an ma wai ka ce a kasamul bidi'a shi din ma bidi'a ne ka ce haza a kasamul bidiya to shi din ma bidiyar ne saboda aka babu shi ka nan mun kore shi kenan ko kuma wannan mawqifin mu ne da yan izala da yan tijjaniya wannan babu sabani a kai Allah madauki sarki yana cewa wa ma kuma rasulu fakhuzuhu wa ma kuma rasulu zo wa ma nahakum anhu ku. wa ma atakumur rasul fakhuduhu dukkan wani abun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi ku rige shi ku rige shi hannu bibbiyu wa ma nahakum anhu fantahu abun da kuma ya hane ku ku hannu saboda haka akwai wani mummunan fahimta da muke yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam wai sai wani ya ce wai ai sunna ne ba farilla bane wannan ai mummunan fahimta ne wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ina gemun ka sai ya ce ai ai ba ba ai sunna ne saboda haka sunna shi ba wajibi bane farilla shine wajibi wannan magana fa ba haka bane fa dukkan wani umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutum ya bi wajibi ne bin umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai wani abun da ya zo na dalili wanda ya mai da wannan umarnin ya eh, zama mustahabbanci ne saboda haka ya zama wajibi dukkan wani abun da ya zo aka karanta mana cewa sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu abun da yake gaban mu shine at-tabbiq tabbakawa dukkan wani sunna da kaji ana faranta ka kokarta ka aikata shine kana rayu sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sabida me a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mana abun dauka ya kasance mana abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة يا كسنتي أكنكو abun da ya kasance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun da ya gabatar na rayuwarsa akwai abun koyi mai kyau Allah madaukin sarki shine yake faɗin wannan magana din koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi ba wani abu ake yi ba idan ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to menene alama menene alamomin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin baraka zo haka kawai ka ce mana kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike tarbi kana ja lokacin sallah ma baka baka bawa ma sallan jan baka kula ma da sallan farilla a wato wanda ya kasance wanda ya zama wajibi a kanka ba ballanta na ka ɗabbaka wani sunna daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kullum bakinka ka rike tarbi bakinka yana motsi idan aka taba ka sai ka ce ya rasulullah da an taba haka na sai ka ce ya rasulullah wannan wallahi ba shine son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballanta na ma akwai wani kalubalanta da malaman sunna suka yi wa yan bid'a na cewa daga bangon Qur'ani na gefen nan har na gefen nan daga fatiha har nasi a kawo aya guda ɗaya da wanda Allah madaukin sarki yayi umarni yace ya ku mutane ku so manzon Allah babu shi babu shi babu aya guda ɗaya wanda aka yi umarni aka ce maka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da suke zuwa gaba ɗaya sune me laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abi'u Allah wa abi'u rasul ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من سونه gaba da cikin alqur'ani mai girma din amma idan ka taba yi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hubbu ahli baiti hubbu wayi wayi amma kuma babu wani abun da yake tadliki na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan a cikin rayuwarsa ya dauki qur'ani ya karanta ma babu idan ka same shi yana karanta alqur'ani to a kofar sarki ne za a yi sadaka aka gayyace su zo su karanta alkur'ani idan aka tashi kuma za a yi rabiyan kuɗi a wurin ko kuma za a raba masa aiwa a rama ce za a raba masa a wurin to wannan shi shine saboda ka son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai son Allah madawakin sarki ma gaba daya son Allah madawakin sarki gaba dayan sa barika ji Allah madawakin sarki yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah kul in فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله مدوكين سركي yake cewa kul ka faɗa musu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kun kasance kuna son Allah madaukin sarki to ku bi ni me Allah madaukin sarki yake cewa ku bi ni fa ba ku so ni ba ku bi ni wato ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun kasance kuna son Allah madaukakin sarki wannan dalilin saukan wannan ayadin in ji imamul mufassirin tafsirin tsabari yake cewa wannan ayan fa ta sauka ne waɗansu mutane ne suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa wai suna son Allah suna son waye suna son Allah suna son ubangijinsu sai Allah madaukin sarki ya masa waye wahayi yake cewa to in kun kasance kuna son Allah madaukin sarki to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka aikata haka to wannan shine zai gaskata sonku ga Allah madawacin sarki wannan shine saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-irbad bin sariya yana ba mu labari yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya mana sallah fa aqbala alaina sai ya fiskanto mu ya juyo ya tsaya a kanmu fawa azana sai ya mana wa'azi mawa'izatan baligha wa'azi mai ratsa jiki mai shiga zuciya wajilat min halqulub wanda zukata suka raurawa sosai wa zarafat min haluyun idanuwa suka da hawaye ya ka an رسول الله كأنها mu wadda muka ce ya manzon Allah wannan wa'azi haka kamar wa'azi na bankwana saboda me wa'azi ya dau zafi masallaci an rude ana ta kuka zukata tana taraurawa fa'ausina ya rasulallah. sahabbai suka ce ya manzon Allah ka mana wasiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa usikum bi taqwallahi was sam'i wat ta'a ina muku wasiya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah was sam'i wat ta'a da kuma ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira dukkan wani wanda yayi tsawon rai a cikin ku zai ga wato ikhtilafi da yawa saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na muku siyakin wancan magana din lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan daga musulmai tsatsa wanda suke bin sunna sai munafukai wanda suke munafurkan musulmai sai kuma kafirai kashi uku ne akwai kafirai akwai kuma waɗanda suka kasance musulmai ne tsantsa akwai kuma wanda suka kasance munafukai ne wato kafiran boye suna cikin musulunci amma ba a musulunci suke ba saboda ka a wannan wuri din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani wanda ya tsawon rai to zai ga sabani da yawa bidiyan nan aina aka same ta ne bidiyan nan fa wata rana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yana wani rabiya sai wani daga cikin wanda kusan shine tushe wanda ya kasance tushe na kawarijawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabo yake ce masa a kai adalci ya manzo Allah domin ba kai adalci kai adalci ya rasulullah i'dil fa innaka lan ta'dil kai adalci ya manzo Allah saboda baka yi adalci ba wannan shine tushen bidiya na duniya kenan babban dan bidiya na duniya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karkashin wannan ne fa za a samu waɗansu wanda idan suna karatu idan suna sallah sai kun rena wa sallan ku saboda kyawun sallan idan suna karanta alƙur'ani karatu ne mai kyau amma baya wuce magogoro nan wurin sai da lokacin khalifancin sayyidina Ali na wayannan mutane suka bayyana wanda su ne hawarijawa kenan suka zo suka dama lissafin al'amura ya kasance musulunci ne amma sai kasance a cikin musulmi musulmi yana fada da musulmi wannan su ne tushen sabida haka ya ya ku jama'a bid'a kowace iri bata ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma dukkan wani wanda yake son Allah madaukin sarki ya karbi aikin sa to ya nisanci bid'a domin ashuru ya wato sharbu qabulul amal shine al-ikhlas wal mutaba wajibi ne mutum ya kasance yana da Ikhlas a cikin aikinsa kuma sai aikin ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai aiki baka yi niyya mai kyau ba za ka samu ladan aiki ba tun niyyatun shartun lisa'iril amal bi hasalahu wal fasad lil amal haka nan imamu sa'ad ya faɗa cikin alqawaidul fiqhiyya yake cewa tun niyyatun shartun lisa'iril amal shi niyya sharaɗi ne daga aiki da kake aikatawa bi hasalahu wal fasad lil amal shi wannan niyya din da shi ne ka gyara aiki kuma da shi ne zaka bata aiki sannan kuma almutaba yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shin manzon Allah ma yayi aikin tukunna ko kuma yayi umarni ayi ko kuma an yi a gaban sa bai hana ba tukunna kafin ka aikata aikin eh yayi to yayi shi yasa aka ce suffa na bid'a suffar bid'a ba ta da kaifiya ita bid'a idan aka kirkiro ta inda ya kirkiro ta aka yi to ba ta da kaifiya tsayayye yanzu maulidi da ake a kula ba irin irinsa ake a lawanti ba ba irin irinsa ake a laristi ba idan ka tafi barama ba irin sa bane in ka tafi bauchi ma ba irin sa bane in ka kara gawa ma ba irin sa bane zaka samu ba iri ɗaya bane saboda me saboda bashi da tushe an sako shi ne idan mutum ya saka bidiya a cikin aikinsa wannan aikin bai karbu ba man man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wani wanda ya kirkiri wato wani abu a cikin al'amarin mu wannan na addini addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya san da cewa ba za a karbi aikin ba an mayar masa kayan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun dukkan wani wanda ya aikata aiki kana cikin aikin ne sai ka shigo da bid'ar ka ciki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yadda za a yi sallah sai ka shigar da bidiyoyin ka kukkutsa da bidiyoyin ka kai kace za ka shigar da bidiyon ka ciki to Allah madaukin sarki baya bukatan wannan aikin saboda bai dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addinin musulunci a cike yake tif tif اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته